Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 7, 1724 Ang kamatayan ni Pope Innocent XIII siya ang ikadalawang daan at apat na na banal na papa. Isang Heswita si Pope Innocent XIII. Sa kanyang tatlong taong pamumuno, kinatigan niya ang papal bull na Unigentos na unang ipinoklama ni Pope Clement VI. Tumatalakay ang kautosang ito sa kapangyarihan ng banal na papa sa pagbibigay ng indulhensya. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.